Cântați cu bucurie un chim de mărire, slăviți al său nume preasfânt, tot universul să-i cânte mărire, tot ce-a creat să-l slăvească mereu, Cerul vestește a lui frumusețe, pământul cântă pe al său creator.